السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف وفقه الله تعالى في الحديث الحادي وستين المؤلف وفقه الله مبيك عنوان تكسيم الموافق على الزوج حق كفله لك الإسلام الموافق على الزوج كم كبال موم نكم وفيك موم حق جنبه حاكي كمنامكه kafalahu lakil islam uislamu umekupa wewe ewe mwanamke yani mwanamke kisheria halazimishwi kuolewa na mwanaume yoyote mpaka mtake mwenyewe ndo maana yake hii ni haki yako kama mwanamke Uislamu umekupa wewe kuchagua wataka kuolewa na mume gani kwa maana si sawa kwa walii kukutiza nguvu kwamba madamu mimi ni hivi nataka uolewe na huyu na sitaki uolewe na huyu hiyo si kazi ya walii kazi ya walii yeye ni kusimamia kuozesha au kuleta mume ambaye kwamba yule mwanamke atamridhia hapo ama kaun mwanamke amesema yeye hataki hajamtaka huyo mwanamume alafu alazimishwe hadha haram la yajuz na akilazimishwa hivyo فالنكاح باطل تكون نكاحا باطل لا يصح hiyo عقد تكون باطل ولا سي صحيح ثم ذكر حديث ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توم عليه الصلاة والسلام تومي سيما لا تنكح الأيم حتى تستأمر هاو زيشوي مكمكو مبكا أومبوي أمرياك أتاكوي أمري أكيتو أمري بس يتاوزيشوي ولا تنكح البكر حتى تستأذن na bikra haozeshwi naye mpaka atakwe idhni aombwe idhni umeruhu umeridhia umeridhia tukozeshe fulani akitoa idhni kwamba sawa hapo ndo ataozeshwa kwa hivyo la mtume asema la nafi akanusha ni nahi ala surati nafi nayo ni ablagh fi nahi akanusha hakuna ndoa hiyo yani hata mkashindana mkalazimisha ile ndoa ile mwanamke akaolewa kwa nguvu hiyo si ndoa ndo maana yake ni batil wala yasih na utakuta kwenye mke mkuu Sayyid mtume alisema tustamar ama kwenye bikra hakusema hivyo alisema tustadhan ulama wamezungumzia kutumia kilma tofauti hapa kwa maana gani sayyib mtume sallallahu alayhi wasallam hatta tustamar kwa nini kwa sababu yeye ni mke mkuu yeye ni mke mkuu huwa ile haya kama mwanzo hana tena aweza kisheria hata aruhusiwe kisheria kumwambia wali mimi namtaka fulani niwezeshe fulani kwa ni mke mkuu adi ni adi mambo haya kufanyika kwa mke mkuu kwa sababu يقول الشافعي رحمه imamu إمام الشافعي anasema rahimahullahu ta'ala kwa sababu ile bakara ikiondoka huondoka haya kwa mwanamke ile bikra ikishakuondoka na haya huondoka kiwango fulani sasa mwanamke huwa mara nyingi aweza kusema mimi nawaambia niozesheni fulani hiyo ndio maana tustamar huombwa amri yake kwa nini kwa sababu ile amri aweza kuitoa huwa hachi tena haogopi tena wala haoni haya tena anajieleza wazi wazi namtaka fulani niozesheni fulani wa oh, خلاص hiyo ndio maana tustamar kwa sababu mara nyingi mwanamke thayyib huwa ni mkavu kidogo anaweza kujieleza mwenyewe kwa sauti na akatoa amri mwenyewe na mtaka fulani na akaozeshwa wala kisheria si vibaya wala maana fi hadha wala hakuna ubaya yote kisheria mwanamke kufanya hivyo bora tu atake kwa heshima asitake kihuni tumia maneno machafu la majuz lakini akimtaka mwanamume kikweli na akamuomba mwanamume kwa adabu kuja unioe يجوز kisheria wala مانع ولا hakuna ubaya yote ama kuhusu bikra kwa vile hawezi kusema kujieleza hii ndo desturi ya bikra na ndo maana mtume akasema hatta tusta'dhan mpaka itefutwe idhini na akaulizwa masahaba akashangaa bikra aweza kutoa idhini atatoa vipi na bikra bwana haya haizi kusema ndo maana masahaba wakamuuliza ya rasulullah wa kaifa idhnuha wao umetuambia tuchukue idhini kwa bikra bikra masala haya huwa haongei unyamaza sasa idhini yake tutaipata vipi na ikiwa huwa ana haya hasemi ndio mtume sallallahu akasema antaskuta kile kimya chake hiyo ndio idhini lakini kule kwa Thayyib hakusema kimya amesema hatta tustamar mpaka mwenyewe atoe amri niozesheni fulani ndio maana amri yake aliyotoa ni hiyo na mara nyingi hii bikra huafanyi hafanyi hii ufanya mtu ashapitia ndoa ashapitia ndoa kwa sababu msichana akisema niozesheni fulani italeta shaka nyingi wewe ni msichana unajuaje fulani ako vipi ushapitia ndoa hata ujue kutakuja asila nyingi na ndo maana bikra ukimuuliza hunyamaza au hutabasam akatabasam tu ule wali anajua wazi kwamba hapa huyu anataka kuolewa hiyo ndo maana ya hadithi kwa hivyo ina maana hakuna ndoa ya mabavu kwa kwenye Uislamu ah hakuna ndoa ya mabavu wala kulazimishana kwamba lazima utaolewa na fulani ama sivyo huolewi tena la haula wala quwwata la shaka hii nikaha itakuwa batil haitasih lidhalika kwenye hadithi nyingine fi sunan mtume alayhi salatu wasalam asema lam yura lilmutahabbain illa الزواج lam yura lilmutahabbain illa الزواج hakujaonekanwa wazo zuri kwa wawili wanaopendana ila ni kuozeshwa yani wawili wanaopendana wazo zuri hao ni waozeshwe tu hakuna maneno mengine ndio maana ya hadithi lam yura lilmutahabbain illa الزواج hakuna wazo zuri baada ya mume na mke kupendana isipokuwa ni waozeshwe tu na hii hadithi watu wasifahamu makosa kwamba ati Uislamu waruhusu mume na mke kupendana kabla ya kuoana la haina maana hiyo maana yake mtumi atupa dawa ya jambo lishatokea tumeona hali fulani na fulana wamependana wameteleza wakapendana wakafanya makosa wakapendana sasa dawa ni nini kutatua tatizo suluhu zuri basi mfanye yalla basi waozeshwe ndo maana yake kwa sababu ukimlazimisha sasa kwenda kumtaka mwingine atakusumbua atakusumbua lakini haina maana wao ndio wakafanye fahisha ati ndio waolewe ngoja bwana mimi nitakutorosha baada ya kutoroka sisi tutaozeshwa la ala mayambaghi na hapa wali yakikataa lazima sharia itamuelewa ataeleweka kisheria kwa sababu amekataa mambo machafu yasitokee kwa hivyo hapa hatuambiwa huyu wali anamdhulumu mwanamke la hapa anamziwia asifanye mambo mabaya kwa wewe hiyo ndo maana ya hadha alhadith qawluhu aliposema la tunkahu alayyim alayyim nani athayyib allati faraqat zawjaha ni mwanamke aliyeolewa akaepukana na mumewe imma kwa talaka au kwa mauti akaepukana na mumewe mume wake mkufa huitwa sayyib sasa aitwa ayyim ama sayyib ama akaolewa lakini baada akaachwa achwa huyu huitwa nini ayyim ama sayyib hiyo ndo maana ya hadithi sasa kitaka kuolewa tena lazima atakwe amri yake lazima amwambie wali nimekubali niozeshe fulani hakuna ruhusa kumlazimisha mwanamke huyu ambaye tayari ashapitia ndoa قوله البسمة تستأمر حتى تستأمر تستأمر أي تطلب أمرها تطلب أمرها تستأمر يعني نيتاكwe amri yake aambiwe e, vipi watoa amri mimi nikozeshe utatoa amri nikozeshe akisema naam خلاص na thayyib ni lazima asarri hakuna kunyamaza thayyib akinyamaza hatutakubali hiyo si idhini Sayyid mwanamke ambaye ashaolewa akaachwa au akafiliwa na umewe idhini yake lazima iwe kwa mdomo atamke kwa mdomo hakuna kunyamaza akinyamaza hatuwezi kumwozesha hii ni bikra peke yake bikra akinyamaza sawa tutamwozesha lakini mwanamke ambaye si bikra hatuwezi kumnyamazia lazima tutamwambia tamka sema naam ndio sisi tukuozesha haruhusiwi kumbakia kimya kwa sababu mara nyingi mwenye tayari kitambo hata baki yake mnyo kawaida wa khalas ata anaongea mwenyewe mwanamke na anajieleza na wala hakuna ubaya mimi nashangaa baadhi ya aulia wanashangaza mwanamke sayyiba akitaka itisha kuolewa kama ameitisha madhambi kwa baadhi ya watu a'udhu billah hadha min aljahl bila shak huu ni ujinga bila shak bali Qur'ani imewakataza imetukataza wala ta'dhuluhunna yankihna azwajahunna msiwaviwie wale wake wakitaka kurudi kwa waume wale wa kwanza waacha au vipi wakitaka kurudi kwa waume hakuna kuwaziwia hadha i'dhal huitwa i'dhal ilikuja yule sahaba mmoja ukhti yake aliolewa kaachwa alipoachwa Said akasema radhiallahu anhu harudi kwa mume wake kwa nini amemwacha khalas Qur'ani ikamkataza kashuka aya Allah sema wala ta'dhuluhunna ayankihna azwajahunna mwenye atakurudi kwa mumeo kwa nini wewe wali wamziwia hadha haram la yajuz hiyo itwa i'dhal hiyo nini i'dhal kwa hivyo si jambo baya mke mkuu akisema nataka kurudi kwa mume wangu hiyo si aibu au mwanamke aliolewa akafiliwa au aliolewa akawa si ubaya kujieleza nahitaji kuolewa lakini utakuta baadhi ya aulia johal wanaambia kuna wenyama kaa ulee watoto kaa ufanye nini wala iyadha billah hadha min aljahl bila shaka kwani yule ni msichana ni bikra yule ni mke mkuu akitaka mambo kama yale sharia imemruhusu la la ahad yamnaaha bora tu atake kwa adabu atake kwa adabu na heshima hadha hu ama kutumia lugha mbaya au uslubu za kihuni la hadha ma haitakubalika lakini akitaka kwa adabu ni haramu kwa wali kumkataza la yajuz na akiendelea wali kufanya hivyo mwanamke ana haki kwenda kwa kadhi na kadhi atamnyang'anya wilaya lazima atamnyang'anya wilaya atamuuliza sababu zake ikiwa si za kisheria ataambia خلاص kadhi atamwambia mimi nakupokonya wilaya nachukua mwenyewe adhabu hiyo ndio utaratibu kisheria قوله ولا تنكح البكر البكر هي المرأة التي لم تنكح بعد أو لم تفضأ ni mwanamke ambaye kwamba hajapitia ndoa hajawahi kuolewa au hajawahi kuondoshwa bikira yake haijaondoshwa iko kwa nikah si kuondoka kwa sababu zingine kwa nikah hiyo ndo maana bikr hiyo ndo maana bikr kisheria utakuta kwa nini uislamu umeweka sharti kama hizi معاشر الأحبة ديني يتو ديني يو عدليف وهل يجو كنيني كسباب النكاح عقد خطير وهو عقد عظيم نكاح ني عقد يما يكون ما نهتاري سانا عقد يما يكون ما كبوة غليظ جدا الله سبحانه وتعالى تنبيه كون يكتب شاكي alipowakataza ule ule bwana alomuoa mwanamke alipomtaliki akamwambia ndodishie mahari yangu Qur'ani ikashuka ikamwambia wewe namna gani yani amlaumu vipi utasemaje maneno wewe umemuoa umestarehe naye mwanamke umemwacha tindodishie mahari yangu kefa na umemwacha mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala akakataza ile jambo akasema wa kaifa ta'khudunahu ni kwa sababu gani mnayarudisha ile mahari baada mshaoa mshastarehe na kwa nini mnachukua mahari yenu wa kaifa ta'khudhuna wa qad afdha ba'dhukum ila ba'd na nyinyi mshafanya jimaa wewe ushafanya jimaa na mwanamke kwa nini unachukua mahari yako haifai hata kama umemsibu mara moja tu almahr kamilan hata kama umemsibu mara moja hakuna sema ah mimi ni usiku wa jana tumelala naye leo nitakumwacha mahari sipewe hutapewa wajaba almahr kamilan bimujarradu kimsibu mwanamke wala mara moja ndo Allah akakemea ili jambo akasema wa kaifa taakhudhuna ni kwa nini mnarudisha mahari mwachukua mahari yenu kwa nini mwadai jambo hilo waqad afdha ba'dukum ila ba'd na tayari wewe ushamfanya jimai mwanamke kwa nini unachukua mahari yake mwisho wa aya Allah akasema wa akhadhna minkum mithaqan ghalidha na tayari nyinyi mshachukua ahdi nzito ya kuwaoa yani kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akaiita nikah mithaqun ghalid ni ahadi ni mafungamano mazito makubwa sana kwa hivyo lazima pande ya mwanamume aelewe hii na lazima pande ya mwanamke aelewe hii lazima hizi jinsi mbili wakae wajue kwamba nikah ni aqdun adhim kwa nini bal ashad ni aqd ambao ni shadid kwa sababu لأن الزوجة يستبيح أشد ما تحافظ عليها المرأة kupitia hii akdi ya nikah mwanamme huwa huyohalalisha kitu muhimu ambacho mwanamke yuwa kihifadhi hakuna mtu aweza kiona kwa babake wala kwa ndugu wala kwa yoyote ulama sema wa huwa albudh yani alfarj sasa wewe upewe mwanamke uende uhalalishe aghla shay kitu ghali kwake wafikiri hii aqda ni aqda ya machezo la la la la budda yattaqi Allah la budda ar-rajul an yattaqi Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu umepewa mwanamke kwanza umemhalalisha thanian yule mwanamke utamchukua atakuwa kama asir kwako ni kama umemteka ndio si mateka lakini sura ni hiyo umemchukua umemfungia mahali na wewe wastarehe naye ajibu yani kwa sababu ya hii akdi ya nikaha tu ndio umeweza kufanya haya mambo na Allah amekuruhusu ufanye kwa sababu ya akdi alafu hii akdi utakuta watu wachukulia machezo wachukulia machezo wachukulia dhihaka fallah Allah lazima tusome haya mambo na lazima tuwe wazi kwenye haya mambo wa ila tukichukulia mambo tasahul ndio maana mara nyingi utokea mizozo baadaye kwa sababu gani mtu hata maana ya ndoa haelewi aenda kuoa au iwaolewa hata madhumunu al-aqd hajui yataka tuambiane baada ya hii akdi wajua umelazimika kufanya nini na yeye mwanamume wajua umelazimika kufanya nini hii akdi maana yake ni kadha kadha kadha kadha kwa hivyo ndo maana Uislamu ukaweka kuyud nzito kabla nikaha ni lazima huyu aridhie na huyu aridhie hakuna kwanza kulazimishwa kwa sababu mwanamke anautoa mwili wake kwa mwanamume pili anachukuliwa kwao anawekwa kwa mwanamume kama mateka eh kwa hivyo ikiwa haya mambo atafanyiwa yeye kwa nini asishauriwe mwanamume gani kumchukua ndio maana katika hikma ya sharia ikaweka kwanza aletwe nyumbani waonane nadhar wende ukafanye nadhar umuone na yeye akuone ajue ni nani huwa amekuja kuniteka na kunichukua kunipeleka kwake la budda min hadha aje amuone baada ya kuvile nadhara kufanya nadhara ataulizwa ule msichana umemridhia huyo mwanamume awe mwenzako katika akdi au la wala tena wali hakuna kumchochea amuache mwenyewe kwa khiari yake aamue akisha kuamua aa, ah, sasa basi utaambiwa ndo akdi isomwe ndo taraf mbili zieleane wazi ama kulazimishana oh lazima ni hivi mimi si radhi kama hukuolewa na huyo mzazi asema oh mimi siko radhi kama audhu bil hadha min aljahl huyu mzazi hata haelewi sheria inataka nini kwa sababu kama waelewa hauwezi kuusukuma moyo wa msichana wako ukausukuma kwa mwanamume fulani na ikiwa sio yeye mimi sitakutezea harusi wala sitohudhuria wala sitokusemesha wala sikoradhi na wewe a'udhu billahi hadha kulluha min aljahalat ambazo baadhi ya wazazi wako nayo haya ni mambo ya jahilia ambayo baadhi ya wazazi wako nayo na la shaka hadha dhulm huku ni kumnyima mwanamke haki zake bila shaka ni kumdhulumu yeye hakumtaka huyo amemtaka yule kwa nini unamlazimisha lazima yule na mwanamume mathalan ni mzuri hana ubaya ni mtu wa dini ni mtu wa khairi ingelikuwa ni mwanamume mchafu sawa hapo wali atakuwa na haki kumkataza yule mwanamke kwa hivyo ndo maana hili tangamano la ndoa Qur'ani na Allah Subhanahu wa Ta'ala akalipa uzito sana ili watu wasije kuchezea heshima za watu watu wasichezee heshima za wenzao hiyo ndio hadithi ilivyo ama kuhusu faida yake فوائد الحديث في هذا الحديث فوائد في هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى فائدة كونزا حديث الحديث دليل على تحريم إنكاح الثيب إلا برضاها وأمرها الحديث دليل hii hadithi ni dalili ala tahrimi inkahi as hadithi ya haramisha kuozeshwa mke mkuu illa biridhaha mpaka aridhie wa amriha na mpaka atamke aseme nimekubali niozesheni fulani labda la budda atamki kwa hivyo lazima amridhie yule mwanamume thania ni lazima atamke idhini yake itoke kwa sauti kwa mdomo huo ndio mke mkuu anavoozeshwa asipofanya hivyo watabtulu aqdu bighairi dhalik kama amelazimishwa akaambiwa bana huoleki na wewe unamtaka tukozeshe kama mtaka utaolewa na huyu utaki basi akifanywa hivyo ule mwanamke akanyosha shingo akakubali kuolewa kwa sababu ahitajia stara lakini hakuridhia moyoni hii nikaha ni batil E, nikaha ni batil wala yasih kwa nini kwa sababu ameingia kwa ndoa wa hiya kariha na yeye amechukia hataki kwa hivyo Allah Allah wale maaulia lazima wamche Allah subhanahu wa ta'ala la budda min taqwa Allah fi hadha al-amr na akae na ule mwanamke amshauri kama dadake kama ni binti yake eh madamu ni thayyib ni mke mkuu lazima ashauriwe aambiwa vipi sasa tumpata huyu mwanamume au yeye mwenyewe mathalan ameleta mwanamume nyumbani akamwambia walimu niozesheni fulani eh Utam, utaangalia kama mwanamume ni munasib haifai kumkataza kuolewa haifai kumpinga na lazima usimlazimishe akubali mwenyewe sio kum, kumlazimisha kwa nguvu kwamba sisi tumtaka huyu hatumtaki huyo mwingine la shaka hadhi la yajuz haya mambo hayafai thaniyan katika fawaid za hadith wafihi anna albikra la yajuzu an tunkaha hatta tutlaba ridaha wa idhnuha vile vile bikra msichana bikra la yajuzu an tunkaha haifai aozeshwe hatta tutlaba ridaha wa idhnuha mpaka aombwe radhi yake na idhini yake na idhini yake na idhini yake nini السكوت akinyamaza kwa sababu bikra ni nadra kutamka kwa mlimi kwamba yuwataka au vile vile ni katika idhini afanye kitendo kile kitendo kifahamike kwamba yuwataka kama kutabasam akiulizwa wataka kuolewa na fulani akatabasam kama wali utaelewa wazi kwamba huyu yuwataka lakini hajaweza kutamka hiyo ndio idhini ya nani bikra ama kumtukua kumwezesha juu kwa juu ala hadha la yajuz la yajuz haifai kufanywa hivyo watabtulu na itabatilika afalau zawajaha alwali bighairi ridaha lau wali atamuozesha kwa nguvu bikra pasina kuruhusu hajaridhia batalatil aqdu aqdi tabatalik hiyo nikaha ni batil imekuja kwenye hadithi anna imra'atan قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أن أهلها زوجته برجل وهي كارهة alikuja msichana kwa mtume صلى الله عليه وسلم akamshtakia akamama mimi ahli yangu ahli zangu wali wangu wameniozesha mwanamume mimi namchukia simtaki wameniozesha kwa nguvu fafarraqaha ar-rasul mtume akawatenganisha akawatenganisha na akamwachisha kwa sababu gani yeye alikuwa mchukio yule mwanamume hakumtaka kwa hivyo utaratibu ule wa harusi inavyopangwa kisheria wewe mwenyewe utaelewa haitaki bari ndio maana ukaambiwa nenda nyumbani kamuone mwanamke na yeye akuone hii yote ni ni kumtaka radhi mwanamke wamuonaje mwanamume umemkubali umemuona sura yake umemtaka yote hayo ni mambo ambayo kwamba yakataza nguvu kwenye jambo hili kwa sababu ni jambo la yule anayetangamana naye lazima amridhie na ndio nikaha hufanikiwa tatu katika faida ya hadith wafihi aidan anna zawja la yajuzu an yujbara ala nikah imra'atin illa biridahu illa biridahu kwa hivyo mwanamume pia si upande wa mwanamke mwanamume pia barobaro anna zawji mwanamume la yajuzu an yujbara haifai alazimishwe haifai kijana wa kiume kulazimishwa nikaha ahada min almar'a nikaha ayyan min almar'a illa biridhaha ni haramu kwa baba amwambie barobaro wake mimi nimekutakia msichana fulani wa khalas sitaki kusikia hivi wala vile utamuoa huyu na kama hautamuoa huyu mimi namtaka huyu umuoe huyu mimi na wewe khalas la salam la kalam toka kwangu a'udhu eh huu ni ujinga wa kijahilia tulionao sisi baadhi ya aba huu ni ujinga wa kijahilia kwa sababu wewe hauoi anayeoa nani ni barabara wako sio wewe angalikuwa yule mwanamke anataka kumuoa wewe tungeelewa lakini wewe haumuoi yule mwanamke moyo wako na moyo wa mtoto wako ni tofauti unavyopenda wewe na anavyopenda mtoto ni tofauti kwa nini unamlazimisha barobaro ni huyu msichana utamuoa kama si huyu binaye basi kwa hivyo hii ni haramu wala yajuzu na huyu kijana wa kiume akaenda akaoa kwa kumridhisha babaki au kumridhisha mamake na yeye hana haja ya mwanamke nikah batil bila shaka nikah batil wala yasih kwa sababu amefanya qahran kwa nguvu za mzazi si yeye mwenyewe alikubali kwenda kuoa kwa hivyo la budda min atafaqquh fi hadhihi almas'ala lazima tusome jamaa lazima tusome dini sisi huifanyia mambo kwa zito zetu alafu mtu akija akiambiwa hukumu yake ni haramu ah ashtuka ambaye nikaha ni batili yashtuka usishtuki sasa we vuna matunda uliyopanda vuna matunda yako mwenyewe kwa sababu wengine hukaa na ujinga wakajivunia ujinga wao wakiambiwa sasa baadaye hukumu huruka eh sasa itakuwaje sasa watu washaozeshwa watu washazaana shoro yenu waneni zaani hayo mimi hayanihusu inanihusu ni hukumu ya kisheria ni yafaa ni batil ni kahani batil uwe umezaa uwe huyazaa umejukuu hayo mambo mengine lakini mahukumu nikah batil nikaha itabakia ni batil kwa sababu imekosa sharti muhimu ambao ni ar-ridha kwa nini ulama wasema nikaha hii ni batil wasema lianna zawaja min almuamalat عقد يا زواج ni عقد ya muamala baina watu wawili baina tarafain baina mume na mke sasa madamu ni muamala baina pande hii na pande hii fala budda min ar-ridha ni lazima upatikane kuridhiana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema al-bay'ani bil khiyari ma lam wanaouziana wawili mwenye kuuza na kununua wamekhiarishwa hakuna kulazimishana kununua wala kuuza umekhiarishwa kuuza umekhiarishwa kununua bil khiyar ma lam yatafarraqa madamu hawaja epukana kwa hivyo ikiwa akdi ya kununua sukari kununua nyumba kununua gari haifai kulazimishana kifa akdi ya kuoa ambaye waoa mwanadamu ambao ni kubwa kuliko akdi ya kununua na kuuza hii ndio ridha ipatikane zaidi kuliko kwenye kuuziana sukari na mchele hivi ndio inavyotaka sheria kwa hivyo kama ameoa mwanamume ameoa mwanamke hamtaki basi kuridhisha tu watu wake au mwanamke aolewe hamtaki kuridhisha watu wake hii nikaha ni batil hii nikaha kisheria ni batil wala yajuzu wala yasih naam kama ambao kama mwanamke afai kulazimishwa na mwanamume afai kulazimishwa kwa hivyo wewe una barabara wako usimame oh mimi mamako mmekutolea radhi usipooa huyo msichana aliyomchagua mimi sina haja na mleta wewe hadha min aljahl huu ni ujinga wa kijahilia ambao uislamu umeondosha Uislamu umeondosha Allahumma illa kuwe kuna sababu ya kisheria mwanamume ameleta msichana mchafu wewe kama baba utamkubali la huyu ni mama watoto wako kisha pana lete msichana mzuri nikozeshe lete msichana mzuri nikozeshe wazi kama hakuna sababu yoyote ya kisheria ni haramu kumkataza bila shaka ni haramu kumkataza yule msichana kuolewa au yule mwanamume kuoa kwa sababu gani ni haramu sharia wa ulama wasema ni fardhu kifaya wali au muozeshe mwanamke yani kama utaki wewe wali mwingine amuozeshe hivyo kwa hivyo ni lazima mwanamke aolewe ni lazima aolewe hakuna kukaa bila ya kuolewa Allahumma illa kuna sababu ambao zimepelekea hivyo la haraj kama kuna sababu ya kumawane za nikah hakuna neno lakini kama hakuna mane haifai wali kukaa kama ndo adui wa mwanamke akija mwanamume amfukuza akija mwanamume amfukuza atakile msichana ole au barobaro akileta mwanamke baba hataki fukuza akileta mwingine na hakuna sababu yote ya kisheria haya ni mambo si mazuri kufanya manake zile ni haki za watoto tutakuwa tuwadhulumu tuwadhulumu haki yake kutangamana na anayempenda au mtangamanisha na mwingine ambaye hampendi sasa tutangamana vipi hapo hamtaki moyo wake kwenda kule wamlazimisha uende kule kwa nguvu hii ni kumnyanyasa haki zake aliyepewa na kisharia rabi'an katika fawaid za hadith wafihi istihbabu i'lam al-bikri anna sukutaha idhnun sharia yapendekeza istihbabu i'lam al bikri kumjulisha ule bikra kwamba anna sukutaha idhnun kwamba si tukikuuliza ujue ukinyamaza ujue ni ruhusa hiyo kwa hivyo kama utaki jieleze mapema mjulishe yule msichana wako pengine za kwa hajui hajasoma mwambie sikiliza mimi nakuuliza mwanamume huyu ukinyamaza ujue ni idhini sisi tutakuozesha kwa hivyo jieleze haraka kwa sababu saa nyingine msichana za kwa aolewa akasema ah, mimi sikutoa ruhusa mimi nimenyamaza hajui sharia kwamba kile kinyamazo chake ndio ruhusa sasa mapema muilimishe binti yako kawaida msichana akinyamaza ndoa huwa ya, yafungwa kwa hivyo ujieleze mapema mzazi akimuuliza lidhalika baadhi ulama wasema baada ya kumuuliza ule msichana mkuja kuposwa ulama wasema ni vizuri ampatie muda si mesha kuuliza vipi akinyamaza ah خلاص kabul la mpatie muda mpe siku moja mbili yatafakkar yatashawar thumma baada dhalika atakwambia خلاص wafaqt ukija baada kama siku moja mbili ukamrudia tena ukamuuliza ukimwona amenyamaza sasa ruhusa kamwozeshe sasa umepewa ruhusa kumwozesha kwa sababu yuwajua kwamba kinyamazo chake ni ruhusa pili umempatia time ya kufikiria umempatia wakati wa kwenda kumshauri Mola wake na kushauri wale watu wake wa karibu ama mambo ya mabari na mabavu saa nyingine utakuta mzazi humlazimisha mwanamume fulani na ni mtu fajir fasik ati kwa sababu ana mapesa na yeye ana tamaa akiingia kule pengine atapata chochote wallahi hadha la juz wallahi hadha min adh-dhulm yani tamaa ya mapeni yako yamsukuma mtoto wako mahali pa pa pa, pa, pa fusuku tu alashan yani uwe na aolewe tu na yeye upate kunufaika a'udhu billahi hadha min al-jahl lidhalika ulama sema yahrumu ala al-wali ittikhadhu al-ujra fi at-tazwij ni haramu baba mama msanako wako mpaka unihonge lete kitu nikozeshe a'udhu billah baadhi ya nas yani wana tabia mbovu sana mwanamke wao atakolewa mimi ndo nina idhini sisi hatutoi idhini wala hatukupi msichana mpaka utupe kitu usipotoa kitu hatukozeshi na hii ni tabia ya baadhi ya watu hufanya urfu zingine mbovu wewe ukitaka kuoa sasa ni uhonge kabila nzima uhonge umpe huyu umpe huyu umpe huyu subhanallah هذا من الجهالات واكل اموال الناس بالباطل na ni kula mali ya watu bil batil wala yajuz kwa hivyo haifai wali kujiwekea ujira kwa kumuozesha binti yake oh madam mimi ni wali kwa hivyo bana mimi nitatoa idhini lakini utanipa kitu ndo nitoa idhini a'udhu billahi hadha suht kusema tu mimi nimeruhusu mtoto wangu aolewe au dadangu aolewe mpaka upewe kitu a'udhu billahi hadhi mina rishwa mina rishwa ambayo kwamba haitakikani kisheria khamisan katika fawaid za hadith na bikra akisarih akisema sitaki kuolewa na fulani mimbabi aula hii ni idhni kubwa sarih alis kadhalik eh sengine bikra sema la la la huyo mimi sitamweza huyo huyo ni mtu mbaya simtaki au mathalan moyo wangu sijamuona ni mzuri kwangu kwa nini mzazi amlazimishe la la la mwambie khalas madamu huyu hakukupendeza khalas tasubiri mwingine hakadha hakuna kumlazimisha khamisan katika fawaid za hadith ajma'a ulama ulama wamefanya ijma'i wote ala annahu yajuzu lilabi kwamba yafaa kwa baba mzazi si baba wa kulea au baba wa kambo baba mzazi alomzaa binti yake yajuzu lilabi yafaa kwa baba mzazi tazwiju tazwija ibnatihi kumuozesha msichana wake asghira mdogo albikr ambaye ni bikr walau kanat la tutau mithluha hata kama msichana mwenyewe hawezi jimaa pengine kisichana kidogo atakijaweza mume yajuzu kwa baba hasa peke yake ameruhusiwa baba kumuozesha msichana wake mdogo ambaye hajabalighi ambaye hawezi kubeba mume bado kuweza jimaa pia ya juzu sheria kumuozesha na hii ruhusa amepewa baba hasa peke yake lidhalika hipi ya hii yaonesha umuhimu wa wali lazima wali awe na hadhari kwa sababu uweze kumchukua msichana wako mdogo miaka sita saba nane uenda kumfingisha akdi mtu ambaye kwamba mbaya hata usiseme oh sheria imenipa imenipa power mimi kufanya hivyo ndio sheria imekuruhusu kufanya hivyo lakini usitumie fursa hiyo ndio kumdhulumu ule msichana wako mdogo mtafutie kufu maana yake nini mtafutie mtu kufu yake mtu mwenye dini mwenye akhlaq mwenye huruma mwenye muamala mzuri ndio umpe msichana wako mdogo sio ndio ukaangate mtu ambaye kwamba hana huruma mtu qasil qalb mtu mchafu wa mdomo mchafu wa vitendo bila shaka hii ni kumdhulumu na ukiambiwa sema oh mimi nimepewa ruhusa kisheria kufanya ndio umepewa ruhusa lakini sio mutlaqan umepewa ruhusa ikiwa atasimama kufu hii ni sharti ulama imeweka ikiwa yule mwanamume anayozesha msichana mdogo ikiwa ni kufu kama mtumi kwa Aisha nani atakataa hata msichana wake miaka moja mbili kumwozesha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna atakataa wazi kwa hivyo hii ni jambo sharia ndio imeweka wewe kama huwezi usifanye usifanye si wewe upendi wangoja msichana wako apevuke ndio muozeshe shauri yako lakini hufai kupinga usipinge hapo makosa wewe kama hautaki ongoja usichana wako apevuke waozeshe mimi nataka nataka mtoto wangu mdogo mimi aolewe shifi haifai kunikataza kwa sababu sheria imeniruhusu kitu kinachokemewa ni hicho wewe kama haupendi ngojea wako akomae wewe mkubwa alafu utamwozesha lakini mimi wangu mwenyewe nataka olewe mdogo kuna dhambi gani ukinikemea mimi wewe wakemea sheria batil kwa sababu wewe utakuwa wakemea sharia kwa hivyo hii ni sharia ya Allah na ni lazima tuiridhie na ni lazima tuikubali hata kama hatuwezi kuifanya hata kama wewe huwezi kufanya sawa usifanye si lazima lakini usiipinge usiipinge hii sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala lidhalika ulama ndio wasema ajma ulama ala annahu yajuzu lilab an tazwija ibnatihi as-saghira al-bikr walau kanat la tuta hata kama ni msichana mdogo hawezi jimaa طيب haya umemwozesha msichana wako mdogo ataja bale kumwozesha mwanamume haukuambiwa pale pale umpe mwambie bwana ha mimi nishakufungisha ak subiri msichana amenyama kue kue akishakubalighi nitakuletea hii haina shida maana yake si kwamba ameolewa ndo pale pale atukuliwa ni kisichana kidogo akielewi kitu ha sisi hatusemi hivi kama anavyosema maadui wa Uislamu waona mpata fursa kutukana Uislamu oh nyinyi Uislamu wenu unaruhusu msichana mdogo kijidogo kuolewa naam kwa sauti kubwa Uislamu wetu waruhusu wala hakuna dhulma yoyote hapo iliyotendeka kwani tutampa pale pale ah wewe na wewe muoe subiri inshallah balighi aweze kubeba mwanamke hata kama hajabalighi lakini aweza jimaa umeona mwili wake mwanamke amekuwa mkubwa aweza kubeba mume hata kama hajabaligha atapelekewa msichana wake yule aliyomuoa haina maana akimwoa miaka miwili ndo pale pale miaka miwili mpelekee mwanamume ah sheria sheria ina hikma hii ni sheria ya akili na hikma na uadilifu Mtume صلى الله عليه alipomuoa Aisha miaka sita alimchukua kabisa kwa nini alikuwa bado hajaweza mume akakaa kwa babake mpaka miaka tisa miaka tisa ndo akafanya dukhul si alioa hapo ndio alifanya dukhul alipokuwa Madina lakini alimuoa maka alipokuwa miaka sita akafanya dukhul Madina akiwa miaka tisa kwa nini Abu Bakr hakumpa pale pale na ni mtume na hana wasiwasi naye wala hamshuku kwa sababu alikuwa hajaweza mume kwa hivyo alibra si miaka mazingatio ni mwili wa mwanamke na kuweza kwake na kutoweza mwanamke akiweza tu bwana hupewa kabisa Upewa kabisa. Hii ndio sheria ilivyo. Lidhalika al-Bukhari rahimahullah tarjama fi sahihihi aliyeka tarjama kwenye sahihi yake Bukhari akasema babu inkahu ar-rajul walada as-sighar babu huu ni mlango nataja inkahu ar-rajul kwamba yajuzu mwanamume kumuozesha waladahu as-saghir mtoto wake mdogo wa kiume yani waladahu sighar mtoto wake mdogo wa kiume au wa kike kwa sababu walad yaingia mtoto wa kiume au kike ismu jins walad aweza kuwa ni binti aweza kuwa ni ibn kwa hivyo ina maana mimi sasa hivi ningetaka kuwezesha kitoto changu kidogo miaka 6 7 8 ya juzu ama la juzu ya juzu mimi sasa hivi nitafikiozesha kisichana changu miaka 6 7 8 ya juzu au la juzu ya juzu bora tu niende ndio baba mzazi si baba kulea baba mzazi peke yake ndio ameruhusiwa kisheria kisha Bukhari rahimallahu akastadili na hii aya wallahi lam yahidh na wale wanawake ambao kwamba wataachwa baada ya kuolewa na hawajapata hedhi kwa sababu gani hawajapata hedhi ni vijidogo visichana vidogo hata vijapata hedhi kwa mfano umeozeshwa msichana miaka mitano mdogo ukaozeshwa alipofika mwaka sita mwaka saba akaona ah sina haja tena kukioa kisichana hiki ukakiacha ukamwambia wale wali mimi nishamtaliki kile kisichana shakitaliki kile kitawekwa ida miezi mitatu ndio mpaka kukubali ndoa nyingine ije kwa sababu akina hedhi ule mamake atamketisha miezi mitatu ndio akubali poso nyingine takuwa idda imekwisha kwa sababu gani lam yahidhna yani lisigharihim hawana hedhi kwa sababu ni wadogo huu ndio uadilifu wa Uislamu wala hakuna aibu hakuna aibu kwenye ndoa aibu ni wale wanaofanya fahisha na watoto wadogo kufanya fahisha na wao hakuna shida shida ni waolewe ngale maajabu ulimwengu una maajabu msichana kufanya fahisha ni adi ni adi hata kama bado kuweza kuweza mume atauzoeshwa kwa nguvu mume kwa nguvu hata wakati wake bado na kwao ni sawa ahlul gharb mafi mushkila lakini akiolewa ndio taabu wazi ndio muelewe maadui wa Uislamu wanapenda nini oh hakuna ruhusa kuoa mpaka kadhaa mambo mengi na sisi tumerogwa tumerogwa kusikiza mambo kama lakini mimi sisemi kwamba lazima pia muozeshe msana wako umri mdogo ha sijasema lazima lakini haupingwi ukifanya kama haupendi wewe ngojea ngoja afike miaka mikubwa alafu utaozesha lakini kupingwa yule mwingine ambaye kwamba tayari apenda msichana wake mdogo aifadhike kabisa toka kiwa kimdogo huyu ni mtu mwalimu mwenye akili huyu ni wali mwenye akili na busara na ufahamu hususan zama zetu za fitna hizi mbio akimbilia stara ya mtoto wake mapema atakibala huyu ndio wali ambaye afaa kuitwa wali sawa sawa <coughs> ya mwisho katika fawaid za hadithi وفيه أن الأحسن الاستشارة في أمر النكاح uzuri ni mwanamke ashauriwe kwenye jambo la nikaha yake liadhimi khatari kwa sababu jambo la hatari akishakuingia tu خلاص kwa hivyo kabla hujampeleka msichana wako kwa bwana mshauri waonaje umemtaka mwanamume fulani moyo wako vipi umemailika na yeye au hadha kwa sababu jamaa si dhambi kupenda baadhi ya wazazi wana fikra zingine ajibu msichana wake kimwambia mimi nimempenda fulani nataka natamani anioe kwake madhambi wewe utampendaje huyu ni ajnabi huyu kadha billah huko ni kutoelewa mambo ni kutoelewa mambo kwa sababu kupenda ni kitu fitra hakuna mwanadamu hata mmoja ambaye hana mapenzi hakuna huwezi kumtoa mapenzi binti yako kwenye moyo huwezi wewe mpaka uchoki kwa hivyo akikwambia vile mwambie omba Mungu binti omba Mungu inshallah kama riziki yako yule utampata kama si riziki yako utampata mwingine alisikadhalika lakini kumsuta mtoto kwa nini kupenda hii ni ujahilia kwa sababu kupenda ni moyo tu kwani alitoka na nje akaenda akatoroka naye akafanya uchafu hajaenda hivyo hajafanya hivyo amekwambia tu moyo wangu nahisi nampenda fulani au umevutwa na fulani hili ni jambo la kimaumbile ambalo huwezi kumsuta mtu hivyo au barabara ukwambie mama au baba mimi bwana naona nyumba fulani kuna binti moyo wangu umemtaka umempenda ule binti si haramu kisheria haramu ni kwenda baada ya kumpenda kwenda kumtafuta sasa ah sasa hapo ni haramu kwenda kutukua masimu kumtafuta mkaagana haya mambo ya haramu ama kujieleza kwenu mimi moyo wangu nampenda fulani ajianioe au mwanamume mimi moyo wangu nampenda mwanamke fulani kaniposeni hili ni jambo la kimaumbile bil fitra wala sharia haikukulaumu zuyina linasi hubu shahawat minan nisa minan nisa wal banin na mwanamke ni hivyo hivyo ana shahwa ya kupenda mwanamume kimaumbile ya makosa ni wale wao na wanaopendana sasa kukutana kabla ya akd la shaka hii ndio madhambi na hii ndio makosa kwa hivyo ni vizuri kumshauri wewe barobaro wako au kama wako ni msichana mshauri msichana wako kuhusu jambo la ndoa hakuna baba kusema oh mimi wewe nakusubiri tu uje nishakuposea mahali fulani na harusi sare fulani wewe ni utekeleze kwa sababu yako la la la la hata kama wewe ni baba Allah hakukuachia moyo wa ule mtoto wako amekuachia mwili wake mwili ufanye utakavu mwili wa mtoto wako usimvunde tu usimtie alama lakini moyo innal quluba baina isba'ini min asabi arrahman nyoyo iko mikononi mwa Allah hauwezi kumiliki moyo wa mtoto wako bihaifu mwambie huyu msichana ndo namtaka huyu na utamuoa huyu wa khalas hii ni kumdhulumu mtoto wako ni kumnyanyasa haki zake za za kupenda wala yajuz na angalieni jamaa uadilifu wa hii dini wallahi utastaajabu sisi ndio ufanya mambo yetu tutakavyo sisi uislamu uko wazi uislamu ni dini wallahi yashangaza sana kwa uzuri na hikma na kukimbia balaa ndio mwanamke au mwanamume akiingia kwenye ndoa atakuwa ameshauriwa atakuwa wameonana eh atakuwa amepeleka mahari au kama mwanamke amepokea mahari atakuwa washaridhiana kuoana haya yote yatafanyika kisha husomwa aqd kisha ukenda ukaoa kwa sababu akisha kusoma aqd kisha zile pawa zako wewe kama wali zote zitatoka zitaenda kwa mume na ile amri zake yule mwanamke zote zitatoka zitakwenda kwa mume sasa yeye ndio ameachiwa kisharia kwa hivyo kabla ya hayo shauri uliza tafuta huyo mtoto ni mzuri si mzuri wewe tafuta kama msichana ni mzuri si mzuri kabla ya aqd kwa sababu baada ya aqd umewekewa kiziwizi uweze kuingilia sasa aqdi ya wale wawili walioana kisheria japokuwa baadhi ya wazazi huwa hawaelewi haya wakawalazimisha watoto wao lazima utaoa au lazima utaacha pasina sababu yoyote ya kisheria ashaka hii ni kukiuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala maadhiratan kwa kurefusha hii hadithi kwa sababu nimerefusha kusudi kwa sababu naona ni masail ambayo tuko nayo twaugua twahitajia sisi sahihi tufahamu kadhia kama hii ya ndoa leo imekuwa ndoa ni kitu yani khafif kwetu sisi hatuitukulii uzito sana eh hatuwezi kuvumiliana hatuwezi kusubirishana Allah Allah ibad ittaqullah ibadallah wallahi Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kutuuliza kuhusu hii na ghalidha na mwanamume naye umemilikishwa mwanamke kama mateka kwako atumie nguvu zake kumdhulumu mwanamke kumpiga kumponda wala iyadha billah eh alashan tu yeye ni mwanamume ana nguvu atamtolea nguvu zake yule mwanamke amemwona ni mnyonge wallahi fihi hisab ikhwan mwisho utakwenda kusimama mbele ya Allah hapa wewe na huyo mwanamke hapa urudishe haki za wenyewe utajibu nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala fa Allah la budda min alhadhar kuhusu haya masala ya huquq za binadamu wenzako usizikiuke kwa sababu hazisameheki Allahumma illa mwenyewe awe atakusamehe <laughs> na na si watu wengi wengi kwamba mimi ah, namdai kesho akhira ataenda kunilipa wengi katika binadamu hawezi kuachilia haki zao kwa hivyo chunga usende ukamkwangura haki za mwenzako alafu akakataa kukusamehe alafu kaingia kwenye tabu kwa leo naktafi bihadha alqadr takoma hapa kwenye hadithi ya 61 na